Uzmite dakle srednji put, nalikujte savršenstvu i budite dobre volje. www.altak.com Soba put vjernika soba namenjena svima onima koji su u potrazi za onim čega nema na svakom koraku. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo Za koje kaže mnogo toga, a najmanje istinu. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. الله حقا قد جفوت ديارنا كالصقر يسمو عالي الطيران يا gostovanje uživo, širok izbor audio predavanja dailja sa našeg govornog područja, kao i poznavalaca problematike s kojom se naš umet danas susreće.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 Molio operatore, pošto nam je sutra e, praznik, inša Allahu Teala praznujemo, znači, ja bi zamolio operatore, inša Allah, da večeras e, skinu crvene, da večeras skinu crvene, da da izrazimo dobrodošlicu svima u sobi, inša Allahu Teala, jel da, da se svako osjeti kao u svojoj kući, inša Allahu Teala. Znate, ako je neko već, e, ako neko već pređe granice, znači Allah vas pomogao, znači ko pređe granicu, stavite crvenu, ali nemojte se raspravljati i nemojte terati nikoga, inša Allahu Teala. Svi ste dobrodošli, barek Allahu fikom. E, draga braća i poštovane sestre, nadamo se, inša Allahu ta'ala, da je sutra, znači dan Bajrama ili Idul Adha, dan u kome će muslimani, inša Allahu ta'ala, sutra krenuti, bi idnillahi ta'ala, sutra ujutru sa Muzdelife na minu, inša Allahu ta'ala, da se pridržavaju sunneta poslanika alihi salatu wasalamu, da sprovode ono što jeste od sunneta na sutrašnji dan, da večeras inša Allahu Teala pokupe kamenčiće na muzdelifi i da sutra ujutru rano, nakon obavljanja sabah namaza na muzdelifi, inša Allahu Teala, krenu da bace kamenčiće, da obriju svoje glave i da iskreno gospodaru Subhanahu Teala dove za oprost njihovih grijeha, a i da ne zaborave svoju braću muslimane u cijelom svijetu, inša Allahu Teala, jer je danas bio, ako Allah da, Jeumul Arafe, dan Arefata, u kome, kako kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, gospodar žele šanu šalje meleke, te melecima kaže, zašto su se ovi okupili ovdje? pa se diči i ponosi pred melekima zbog velikog broja ljudi, zbog velikog broja onih koji su došli izraziti mu pokornost, da potraže oprost za svoje grijehe, da potraže samilost, da potraže samilost gospodara subhanahu wa ta'ala, da se iskreno i oni tamo, a i mi ovdje, obratimo gospodaru subhanahu wa ta'ala riječima Rabbana inna zalamna anfusana fe in nam takfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin da ponizno priznamo gospodaru subhanahu wa ta'ala svoje grijehe riječima gospodaru naš mi smo sami sebi nasilje učinili i ako nam ne oprostiš, ako nam se ne smiluješ, zaista ćemo biti od onih koji su izgubljeni Allaha molimo da ne budemo od onih koji su izgubljeni i da svoju stvar prepustamo uzvišenom gospodaru subhanahu wa ta'ala i da svoju snagu tjelesnu i svoju imansku snagu prepustimo u emanet gospodaru subhanahu wa ta'ala i da, za, i da ni za moment ne zaboravimo obavezu približavanja gospodaru Đelešanu iskrenim istihvarom, iskrenom teubom gospodaru Želešenu, jer ovo je dan, ovo su dani, ovo su noći u kojima gospodar Subhanahu wa priprema, posebno priprema oprost njegovim iskrenim i kreposnim robovima. Allaha molim da budemo jedni od njih i da nam gospodar Subhanahu wa ta'ala u ovim danima njegove blagodati, u danima njegovog oprosta i njegove milosti, inša Allahu Teala oprosti, te da i nas obuhvati njegovom neizmernom e, milošću, subhanahu wa ta'ala. Nemojte zaboraviti da u ovim danima koji su prošli, a i ovo dva, tri koji su ispred nas, inša Allahu Teala, da puno dovite za same sebe, da dovite gospodaru Subhanu wa ta'ala da popravi naše stanje, da uputi našu djecu, da popravi stanje naših naše rodbine koji su daleko od vjere gospodara Subhanu wa ta'ala, da popravi, popravi stanje i omogući pokajanje onima koji ne razmišljaju Allahu Subhanahu wa ta'ala, da nas učvrsti na, ne, na njegovoj uputi, da nas učini upućivačima, koji će govoriti ono što rade, radiće ono što vjeruju i u tome će biti skromni i ponoz, ponizni pred gospodarom Subhanahu wa ta'ala i zbog toga neće tražiti niti nagrade, niti zahvalnosti od ljudi ili bilo koga na ovom svijetu osim uzvišenoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala koji voli da se njegovi robovi njemu kaju, koji voli da njegovi robovi od njega traže, jer kada čovjek traži od čovjeka, ovaj mu se ljuti zato što mu je potražio, a kada čovjek zaboravi na Allaha i ne traži od svoga gospodara, gospodar će se subhanahu wa ta'ala rasrditi na njega zašto nije od njega potražio, Pa dragi moji, ovi razumom obdareni, hajte da svi zajedno, inša Allahu Teala, potražimo od onoga koji se srdi ako od njega ne tražimo, a da ne tražimo od onih koji će se rasrditi na nas zbog onoga što ćemo od njih potražiti. Dragi i poštovani moji, nemojte u ovim danima koji su bili iza nas, inša Allahu Teala, i nemojte u ovim danima koji su ispred nas, da u svojim domama zaboravite naše učenjake koji se nalaze u zatvorima bespravno lišeni slobode kretanja, slobode ispovjedanja vjere i slobode upućivanja, robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Dovite gospodaru da im olakša, da ih spasti tih tagutskih zatvora, da se ponovo, inša Allahu Teala, dočepaju te slobode, pa da i dalje ovaj umet vidi samo dobro i ništa drugo od njih. Dovite gospodaru, subhanahu wa ta'ala, a i mi sa vama, da pomogne one koji se bore na njegovom putu i da ne zanemari dovu nijednoga od nas, a nemojte vi omalovažavati sami sebe, pa da vjerujete ili da šeitanu dozvolite da vam okupira srce, dušu i razum, pa da sami sebi govorite kako gospodar subhanahu wa ta'ala neće uslišati vama zbog nekog grijeha, zbog nekog hrđavog e, dijela kojeg ste učinili, naprotiv, niko od vjernika ne smije samoga sebe omalovažavati pred gospodarom subhanahu wa ta'ala, jer ovo što se u svijetu dešava ovo način na koji gospodar Subhanu wa ta'ala čuva svoju vjeru i pomaže ljude koji pomažu njegovu vjeru nije ništa drugo do rezultat uslišavanja dove ovog ili onog čovjeka kojeg ja ili vi ne poznajete, ali gospodar Subhanahu wa ta'ala ima svoje robove koje on dobro zna i uslišava im dove koje oni njemu upućuju gospodara svog. subhanahu wa ta'ala. Budemo jedni od njih. subhanahu wa ta'ala prema ljudima, pa i vi otvorite svoje srca i svoje duše i imajte samilosti prema onima koji vam čine zulom. Imajte samilosti prema onima koji su vam nanijeli nepravdu zbog njihove gluposti, zbog njihove arogancije, i osornosti, pređite preko onoga što su vam učinili, ali nemojte prelaziti preko onoga ako su kojim slučajem uvrijedili sunet poslanika sallallahu alaihi wasallam, ali ih nasihatite, možda će se povratiti istini gospodara subhanahu wa ta'ala. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u vjerodostojnom hadisu, Irhamu men fil ardi, jerhamukum men fil sema. Smilujte se onima koji su na zemlji, vama će se smilovati onaj koji je na nebu. Imajte samilosti prema ljudima u ovim danima, da bi zaradili samilost gospodara subhanahu wa ta'ala, udjeljujte puno, prinosite kurbane gospodaru subhanahu wa ta'ala, iskrenim se pokajanjem povratite gospodaru, dželle še'nu, Ne bi li to bio povod da gospodar subhanahu wa ta'ala omekša srca zabludjelih, omekša srca osornih i arogantnih i povrati ih u istinski sunnet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a da mi pokupimo nagradu zbog toga kod gospodara subhanahu wa ta'ala, jer poslanik alaihi salatu wa sallam kaže men senne fil islami sunnetan hasana felehu eđruha wa eđru men amile biha ko u islam oživi, ko u islamu oživi lijepi postupak on će imati nagradu zbog toga, a imaće i nagradu onih koji djeluju tim djelom. وَمَنْ سَرْنَ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا Ako u islam unese nešto loše, neki hrđavi običaj koji šteti muslimanima, koji razdvaja muslimane, koji unosi se mutnju među muslimane, koji izaziva nepodnošljivost i netrpeljivost prema ulemi istine, prema borcima na putu gospodara subhanahu wa ta'ala i nešto u tom kontekstu, znači da se samo na to ne ograničimo, فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ amile biha, pa taj će podneti teret toga grijeha, toga dijela, a i poneće grijeh onih, onih koji će djelovati tim djelom. Molim Allaha, a i vi sa mnom, inša Allah, da ne budemo od onih koji će oživjeti hrđavo djelo u islamu, već od onih koji će oživjeti lijepo djelo i običaj koji je u suglasnosti sa sunnetom poslanika, alihi salatu wasalam, pa da nas gospodar nagradi nagradom i da nas gospodar nagradi nagradom onih koji će djelovati tim djelom, a od njihove se nagrade kod gospodara Subhanahu wa ta'ala neće umanjiti ništa. Dan radosti muslimana, inša Allahu ta'ala, ali u tom danu ne smijemo zaboraviti patnje i nevolje kroz koje prolaze naša braća u svijetu. Ako vjernik zaboravi nevolje svoga brata i nemarno se odnosi prema tome, Znajte da će gospodar Subhanahu wa ta'ala iz srca takvog čovjeka iskorijeniti, iskorijeniti osjećaj za uputu uzvišenog gospodara Subhanahu wa ta'ala i da će da luta u nekakvim novotarijama i nekakvoj svoje zabludi, a cijelo će vrijeme vjerovati da je na pravom putu volijadu billah. Zato, da ne duljim inšala dok mi ovi opet nisu uključili one njihove reklame, Htjeli smo samo inša Allahu Teala da vas podsjetimo na sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam u vezi sutrašnjeg dana. U vezi sutrašnjeg dana poslanik je sallallahu alaihi wa sallam na dan Bajrama prije nego bi krenuo na Bajram vas običavao okupati se običavao je okupati se obukao bi najljepše odijelo koje je imao, po mogućnosti davao je prijednosti bijeloj boji, pojeo bi dvije, pojeo bi tri ili pet hurmi, krenuo bi u mežđid, jednim putem, putem, vraćao bi se drugim putem, od Malika, od Ibni Šihaba, prenosi se, enne nebije, sallallahu alihi wasallama, كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة dakle, dakle sunnet je صلى sallallahu عليه wa sallam da, kako se to prenosi od Malika, od Ibn Šihaba kako stoji u dijelu Al-Muvata od imama Malika rahmetullahi alej, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nakon pristizanja nakon pristizanja na Musallu ne u mezžid, ako sam malo prije spomenuo termin izraz mezžid ne zamjerajte. Znači, sunet je da se klanja na musalli, gde će se svi muslimani e, iz dotičnog regiona ili mjesta sakupiti da bi se time manifestovalo zajedništvo, jedinstvo, snaga i brojnost muslimana. I ite kako je lijepo i preporučljivo oživjeti taj sunet poslanika sallallahu alaihi wasallam, gdje god smo u mogućnosti to učiniti. Ako nismo to u mogućnosti učiniti, onda je i mežđid, onda je i mežđid odgovarajuće mjesto za obavljanje bajramskog namaza. Poslanik je sallallahu alaihi wasallam Ramazanski bajram i Kurban bajram klanjao prije hutbe, klanjao je prije hutbe. Običavao je sallallahu ta'ala alaihi wasallam nakon pristizanja na musallu, da ne klanja ništa ni prije bajramskog namaza, ni nakon njega. Ni nakon njega. أخبرنا عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أنه كان يصلي قبل أن يغدو أربع ركعات također je lijepo i od sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam je kogod se spremi da izađe iz svoje kuće i uputi se na musalu ili u mezđu da obavi Bajram namaz, jel da, kako je to prenešeno od Abdurrahmana ibn Kasima, jel da, da je njegov otac klanjao četiri rekata prije odlaska na Bajram namaz, ali to se odnosi, Allah najbolje zna, to se odnosi na, na, na filu koji će čovjek klanjati kući, a ne nakon pristizanja, a ne nakon pristizanja na namaz. Poslanik je sallallahu alihi wasallam običavao, običavao da na Bajram namazu, dragi i poštovani moji, bilo da je u pitanju Ramazanski Bajram ili da je u pitanju Kurban Bajram, običavao je da na prvom, na prvom rekaatu prouči suretu kaf, prouči suretu kaf u Al-Qur'an il-Međid. a na drugom bi, na drugom bi rekatu proučio i kterebeti sa'atu an šakka kamer, to jest suratu al inšikak, suratu al inšikak. Sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam jeste, kako to prenosi Abu Hurejrete radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam na prvom rekatu izgovorio sedam tekbira prije čitanja Fatihe, a na drugom rekatu je i također izgovorio pet tekbira prije čitanja Fatihe i to je po mišljenju nekih imama sunnet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, dok možda neki drugi imami tvrde, tvrde suprotno, to jest da je na prvom rekatu proučio sedam tekbira prije, sedam tekbira prije čitanja Fatihe, a na drugom rekatu je proučio, bi proučio, jel da, pet tekbira nakon čitanja Fatihe i nakon čitanja dotične sure. Međutim, mi smo prihvatili ovaj prvi stav za vjerodostojni, Allah najbolje zna, a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Nakon završetka namaza, poslanik bi sallallahu alihi wasallam, započeo hutbu i ljudima bi rukom išaretio da sjednu i da se koncentrišu na slušanje hutbe i znao je da svojom rukom, sallallahu alaihi wasallam, išareti kako bi privukao pažnju ljudi da se ovi smire i poslušaju hutbu. Sunnet je da se na bajramskoj hutbi govori o onome što je aktuelno, da se govori o onome što je aktuelno, što momentalno voli muslimansku zajednicu, da se upozori na opasnost novotarija, da se upozori na opasnost od udaljavanja od sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam i da se također ljudi ne opterećuju temama koje nisu pogodne za taj dan, da se opterećuju u smislu da ne mogu povezati dotičnu temu sa hudbe sa prazničnim raspoloženjem kojeg će imati u tom, u tom danu. Dakle, sunet je da se govori o situaciji da koja tišti muslimane, ali da se u tome inša Allahu Teala da se u tome inša Allahu Teala ne pretjeruje, da se u tome inša Allahu Teala ne pretjeruje. Kada se bude završila hudba, muslimani mogu krenuti svojim kućama i mogu jedni drugima čestitati Bajram riječima تقبل الله ta'atekum neka Allah primi vaš ibadet ili vašu pokornost i od sunneta je da se odgovori minna, minna o minkum džemijan i od vas i od nas zajedno to je sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam kući se vratite drugim putem nemojte se vratiti onim putem koji ste došli u Mežđid, ako ste već to u mogućnosti učinili, radujte se sutrašnjem prazniku, uživajte u blagodati svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, otvorite širom svoja srca, dragi i poštovani moji, za sve ljude koji su željni čuti istinu Islama. I nemojte se sustezati, i nemojte se sustezati da od nekoga prikrijete i zbog nekog svojeg, e, zbog neke svoje predrasude koje imate, koje možda eventualno imate prema određenom čovjeku, to jest prema određenoj ličnosti, jer Kurban Bajram jeste da jeste praznik muslimana, ali u tom prazniku ne znači da musliman treba zaboraviti na odvraćanje od zla i naređivanje dobra, ali da sve to bude u skladu sa sunnetom poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, o kome gospodar subhanahu wa ta'ala kaže وَإِنَّكَ ala خُلُقٍ عَظِيمٍ i ti si na najuzvišenijoj ljestvici morala, da to ne zanemarimo, to moramo prenositi ljudima, Osnova u islamu je da se mi mješamo s ljudima i da im dostavljamo istinu gospodara subhanahu wa ta'ala. Ukoliko odbiju, ukoliko se dignu protiv toga, ima u šerijatu predviđena se, e, e, e sankcija na koji ćemo se, e, putem koje ćemo se postaviti prema tim ljudima. Međutim, iako je sutra dan u kojem trebamo maksimalno pozitivno manifestovati moral, ahlak poslanika sallallahu alaihi wasallam, također ne trebamo zaboraviti, također ne trebamo zaboraviti da je misija svakog vjernika na ovom svijetu da prenosi ljudima dobre vijesti, da ljude obraduje vijestima uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala, ali da svojim imanom i svojom ustrajenošću na sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam izazove i isprovocira sržbu neprijatelja uzvišenoga Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, kažemo inša Allahu ta'ala takabel Allahu ta'atakum takabel Allahu ta'atakum da Allah u ukabuli i ibadet, da Allah ukabuli dijelo i učinite od sutrašnjeg dana inša Allahu ta'ala svoj praznik, a i praznik svojih porodica i svojih bližnjih, inša Allahu ta'ala. Ovde mi je došlo pitanje, brat je postavio pitanje, je li Bajram namaz sunnet ili farz? Salatul idi, znači Bajram nije farz, Bajram nije farz, Bajram je ili salika Muhammed. Znači nemojte juriti na Bajram namaz ako niste klanjali sabah, jer sabah je farz, a salatul idi je sunnet, pritvrđeni sunnet poslanika, sallallahu alihi wasallam, Međutim, nije dozvoljeno izostaviti ovaj sunnet, jer ima učenjaka, jer ima učenjaka koji možda ovaj sunnet poslanika, alaihi sratu wasalam, čak smatraju, čak smatraju nekom vrstom vađiba kojeg, kojeg muslimani moraju ispunjavati i mi se u potpunosti, mi se u potpunosti slažemo sa tim. Mi se u potpunosti slažemo sa tim. Allah vas u svakim dobrom, džezakom Allahu hajra. Od nas za večeras toliko, Allaha molim uša Allahu ta'ala da grijehe oprosti, da preko hrđavih dijela pređe, da naše bolesne izlječi, da naše žive uputi, da nas učvrsti, da na, u naša srca da blagost i samilost prema ljudima, te da mi budemo svetiljke ove vjere, da nas gospodar učini upućivačima i da od umeta Islama otkloni aroganciju koju će jedni prema drugi, drugima manifestovati, da od ovoga umeta otkloni i srca sinova ovoga umeta otkloni oholost, mržnju, zavist, ljubomoru jednih prema drugima, i da sve to, inša Allahu ta'ala, preinači i usmjeri ka ljudima koji ne vole Allaha, ka ljudima koji ne vole poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته الله يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحى والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحى والقلب يسير به فرحا وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحى والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا صوت العين تناديني فدعيني أما دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني حور العين تناديني فدعيني أما دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحى والقلب يسير به فرحا منتقد ودم بالعزة قد نضحا حر العين تناديني فدعيني أما دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني السلام عليكم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله آه، وبعد آه، لا يوجد عندي شيء سوى أن الشوق شدني لزيارة الأحبة هنا في هذه المناسبة الطيبة مناسبة العيد عيد الأضحى المبارك فقلت لنفسي لنا Čujemo se, braćo. Dakle, šejh kaže da eh, je bio tamo kod svoje braće u sobi, u njihovoj sobi i onda se sjetio nas i nije ga ništa dovelo ovdje kod nas, osim da se čuje sa nama da nas zijareti, nije ništa drugo navelo ga da nas posjeti ovdje, osim ljubavima Allaha subhanahu wa ta'ala. Sjetio se da ima ovdje braćom ima Allaha subhanahu wa ta'ala koje voli, pa je došao da je nas u ime Allaha subhanahu wa ta'ala malo zijareti da nam čestita Bajram, da se poselami, da se poselami sa nama. Da fadla šeht dobro Alhamdulillah. Eh, كما قلت ليس عندي Šejk nema eh, znači ništa posebno دا da نام kaže večeras, دوشو دا dakle, isključivo kod nas kaže eh, vi, znači braća sa ovih prostora koji mi živimo, imate posebno mjesto kod nas, pa sam došao samo da vas poselamim. Ako kaže eventualno ima neko od braće od, nešto pita, može inša Allahu tada da postavi neko pitanja, a ako nema kaže ja ću polako inša Allahu tada da napustim sobu i da vas poselamim. ja ću inša Allah da postavim pitanje šejku, pitanje dakle koje se ovaj do često ponavljalo u ovi ovaj ovih dana vezano za za za za, za ove dane za kurban i tako dalje. شيخ أبو بصير عندنا سؤال يعني حقيقة كان يتكرر كثير كثيرا يتعلق بهذه المناسبة ألا هو الذي يريد يذبح أي يضحي فيما يتعلق بأخذ الشعر هل هذا للوجوب أو للاستحباب يعني الإمساك نأخذ أي شيء من من شعر والأظافر هل هذا للوجوب وهو للاستحباب وهل يجب على الأسرة كلها أن يمسك عن تقليم الأظافر والشعر أم هو فقط على صاحب البيت آه، لو تفضلت أن تجيب على هذا السؤال لأنه يتكرر علينا كثيرا في هذه المناسبة جزاك الله خيرا Znači pitanje draga braćo u vezi آه، kurbana i vezi ovaj onoga ko želi da zakolje kurban da se sustegne od skraćivanja noktiju, od e, dla, skidanja dlaka i tako dalje. Da li je dakle to samo za onoga ko kole kurban ili za čitavu familiju, da li je obavezno da se sustegne ili je samo poželjno, to je dakle pitanje koje smo postavili šeku. Tafadal šeha Ubasir, jazak Allahu khairan. السلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله خير آه، أتوجه بسلامي لأخي ال- الحبيب والكريم آه، حسين أبي إدريس أخونا زمزم فجزاه الله خير أقول لا عليك إن شاء الله تكون رحلتك موفقة وسعيك مشكورا وجهدك مقبولا بإذنه تعالى بارك الله فيكم لا عليك يا أخي الإسلام آه، فيما سألت عنه آه، أخانا الكريم أبا أسامة آه، أقول كالتالي من نوى أن يضحي نعم عليه أن يمسك e, an e, Dakle, draga braćo, šejh na posljedku dakle, poselamio našeg ovaj, brata šeha Hoseina. a zatim nakon toga e, vez za pitanje, obaveza je onome ko nanijeti da zakolje kurban, obaveza mu je da se sustegne od uzimanja dlaka u smislu dakle skraćivanja kose, a, e, također da se sustegne od kraćenja noktiju od prvog dana Zulhidžeta. Kada nastupi prvi dan Zulhidžeta, od tada je dužan i obavezan je dakle da se sustegne od kraćenja noju i od uzimanja, od skidanja, dakle od skidanja dlaka. Toga, kome je obaveza, kome je obaveza, i kaže da je to obaveza vlasniku ili pa kako mi kažemo domaćinu, onome koji, koji dakle, koji, koji kole kurban. Stoga samo onaj koji kole kurban dužan je da se sustegne da, da, da, iz, da provede ovu naredbu. A što se tiče kaže njegove, njegovi e, familije i tako dalje, oni nisu, du, nisu obavezni. Dakle, nema nikakve prepreke da, da, da ovaj uzimaju, da, da, da, da, da krate svoje nokte, da, da se šišaju i tako dalje, i tako dalje. Da, da, dakle, brat pita vamo na prive, e, za, dakle, za decu i tako, obitelji i tako dalje, svima, dakle, drugima, mimo vlasnika kuće koji, dakle, kolje kurban, koji zanijetio da kolje kurban, svima njima je dozvoljeno da krate, dakle, ovaj nokte, da se šišaju i tako dalje. Samo, dakle, ovo važi za onoga ko želi da vlasnika kuće, onaj koje, koje domaćin. بارك الله فيك شيخ البصير وسؤال آخر يسألون لك ومتى يجوز له لصاحب البيت الذي يريد يضحي متى له تقليم الأظافر هل هو بعض بعدما يضحي بأضحيته وسؤال آخر يعني آه، فيما يتعلق بجلد الأضاحي ماذا يسألون الإخوة ماذا نفعل بجلد الأضاحي جزاك الله خيرا بالنسبة إلى متى يمسك يظل يمسك عن قص الأظافر والشعر إلى حين ذبح الأضحية يعني بعد أن آه، يذبح الأضحية حينئذ هو حر حل يعني له أن يقصر من شعره ويقص من أظافره إلى حين ذبح الأضحية فبعد ذبح الأضحية هو حر في نفسه إذا التوقيت إلى ما بعد ذبح الأضحية مباشرة فإذا تم الذبح أصبح هو في حل من ذلك أما بالنسبة لجلد الماشية Što se tiče, dakle sljedeće pitanje je bilo dokle traja ta zabrana, draga braćo? Dokle traja ta zabrana sustezanja od uh, skraćivanja nokti i uzimanja dakle, uh, kose, šišanja kose, ona traje do momenta kada se zakole kurban. Dakle, onaj ko kole kurban dužan je da se sustigne od od ovaj a, od uzemanja noktiju i kraćenja kose dok ne zakule svoj kurban. Onda kada zakule svoj kurban, nakon toga mu se to dozvoljava. Nakon toga mu se to dozvoljava. I na toga bilo je također pitanje vezano za kurbanske kožice. Šta da se uradi sa kurbanskim kožicama? E, Šeh je odgovorio da se kurbanske kožice, ukoliko želi da ih zadrži za sebe, može da ih zadrži, nema nikakvog problema da se okoristi njima, a može također da udjeli kao sadakum, a može takođe i da pokloni i da pokloni nekom i da pokloni dakle nekom uh, od svojih ili dakle da zadrži da, ili da pokloni ili pak da to udjeli kao da to udjeli kao sadaku sve, sve to je dozvoljeno i u tome nema nikak, nema, nema nik, nikakve prepreke. Sestra dakle pita uh, ako žena kole kurban, dakle šejh je cilao onaj koji kole. Znači bez obzira, ja sam to preveo dakle kao, kao, kao muškara zato što uglavnom muše ti koji dakle, danas polju kurban. Dakle, šejs je izrazio na takav način, e, rekao je da onaj ko kole, onaj ko kole ili pak vlasnik kurbana. Stoga, iako ako žena ta koja plaća dakle, kurban, žena je ta koja, koja ovaj, e, je uplatila da se zakolje kurban, onda je ona duž da se sustegne takođe od uh, skraćivanja noktiju i uh, od, otklanjanja, dakle, otklanjanja dlaka. Alhamdulillah. E, هو يجوز له أن يهديه لمن شاء أو يتصدق به على من يشاء فالمتصدق عليه أو المهدى له هو أصبح ملكه له أن يبيعه وله أن يتصرف به كما يشاء Da, Postavljeno je pitanje, draga braćo, u vezi kurbanske kožice. Šta je, kakav je, pro, da li je dozvoljeno čovjeku da baci tu kožu, ako nema, dakle, ko da je da, da li je dozvoljeno da baci tu kožu? I, dakle, također pitanje, da li je dozvoljeno da čovjek da pokloni kožu, a zna da će onaj čovjek kome je pokloni nakon toga da je, da je proda. Pa je govor bio prije svega da nema nikak prepreke da čovjek da pokloni dakle tu kožu drugom čovjeku iako zna da će dati. Jer ono što je zabranjeno jeste da je vlasnik, dakle onaj koji kolje kurban da on pro kožu, bajra, e, kožu ovaj od, kurban, od kurbana. A ako da, A ako da, dakle drugome, ako da drugome, onda nema nikakve prepreke nakon toga da taj čovjek proda tu kožicu da se koristi i metkom od te kožice i tako dalje. Dakle, nema nikakve prepreke u tome. A što se tiče bacanja kože, že kaže da to bude znači zadnja solucija. Ako ne postoji dakle apsolutno nijedan drugi način osim to, onda dakle da, da nema, nema prepreke da to da to baci. Ali da to bude zadnja zadnja solucija jer ipak to mal, to je dakle i metak, a znate da Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio da se da se ovaj uh, upropaštava i metak. Allah poslanik sallallahu je dakle zabranio da se upropaštava i metak. بارك الله فيك شيخ أبا بصير هناك سؤال الحمد لله الحمد لله الذي لا يصلي لا تقبل أضحيته الذي لا يصلي لا تقبل أضحيته كما لا يجوز أن نشارك في أضحية كأن يشترك مع المسلمين في أضحية آه، بقرة أو جمل أن يكون واحد من سبعة مثلا فلماذا؟ لأن لأن أضحيته ليست معتبرة فلا يصح أن يكون شريكا بارك الله فيك شيخ أبو بصير وأحسن الله إليك الإسلام Sljedeće pitanje bilo postavljeno na šejhu, draga braćo, jeste vezano za a, e, kurbanskom mesom. Postavljeno su dva pitanja. Prvo pitanje, e, kakav je propis, da li je dozvoljeno dakle, primiti meso kada znamo da osoba koja je zaklala kurban ne klanja, to je dakle jedno prvo pitanje. I drugo pitanje, da li je dozvoljeno da kada nekoliko ljudi učestvuje u klanju jednog kurbana, a među njima ima oni koji ne klanjaju, da li je dozvoljeno da koji klanjaju da se učestvuju u klanju kurbana sa ovima koji, sa ovima koji ne klanjaju. Dakle, imamo dakle sedam ljudi na primjer učestvuju u klanju krave. Dva, dvojice, trojice ili, ili više ili manje od njih da dakle, klanjaju, a ostali ne klanjaju. Pa da je dakle dozvoljeno? Što se tiče prvog pitanja, da li je dozvoljeno primiti, uzeti dakle e, meso, jesti meso koje nam dođe od e, kurbana ako je zaklan strane osobe koja ne klanja, šejh dakle rekao da nije dozvoljeno jesti tako, tako meso. S obzirom dakle da je kod ovaj šeha prioritetnije mišljenje da je ona stavlja namaz, time od dijelo koje izvodi za Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. I stoga nije dozvoljeno primiti, nije dozvoljeno uzeti dakle, meso takve, uzeti meso takve uh, osobe. Također nije dozvoljeno da onaj koji ne klanja da saučestvujemo sa njim u klanju, u klanju kurbana. Dakle, ova druga mesa koju sam spomenuo, a to je da sedmorica učestvuju, na primjer, u klanju jedne krave. Dakle, nije dozvoljeno u tu grupu uzimati osobu koja ne klanja, jer se njegovo, dakle, klanje ne uzima u obzir, s obzirom da se radi o osobi izašle iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere oslanjem namaza. Ali ovdje kaže šejh ima jedna jako bitna stvar koju valjamo napomenuti, a to je da se ibret, da se uzima, da, da, da je povuka u onome koji klanja, u onome koji kole. To jest, ukoliko osoba koja kole, ako je ona musliman, ako je ona od onih koji obavljaju namaza, nema nikakve prepreke da se takvo mese, meso primi i da se jede. Makar sva urbana, makar svi neklanjali. Ali onaj koji je zaklao kurban, musliman je, nema nikakve prepreke da se jede takvo meso. Jer je dakle povukao u onome koji, u onome koji kole. Ako ga je zaklao musliman i zaklao na, na, na, na šarijatski dakle, način, onda nema nikakve prepreke da se meso, da se takvo meso, meso dakle jede. Alhamdulillah. نعم يجوز لهم لأن اللحم أصبح ملكهم أصبح اللحم ملكهم لهم أن يهدوه لهم أن حتى لهم أن يبيعوه إذا شاءوا إذا شاءوا اللحم أصبح ملكهم فخرج من ذمة المضحي لم يعد أصبح انتقل إلى الثاني فالثاني هذا اللحم أصبح له ملك له له أن يتصدق به له أن يهديه له أن يعطيه بل له أن وعليكم السلام جزاك الله خير يعني أنا أكرر مرة أخرى يعني السؤال يعني إذا كان إذا كنت قد سمعت الجواب جيدا يا شيخ أبو بصير آه، أعطيني الإشارة فقط يعني كان السؤال إذا أهدي لأحد آه، لأحد إخواننا أهدي له اللحم من رجل لا يصلي ونحن نعلم أن أن الذي ذبح الأضحية هو ليس من المصلين أو وقع في ناقض من نواقض الإسلام هل يجوز لنا أن نتصدق بهذا اللحم على الآخرين نعطيه للأقارب أو الجيران الذين هم ليسوا من المصلين هذا كان السؤال فإذا كان هذا فهمته من سؤالي يعني لو تعطيني إشارة أترجم للإخوة الذي تفضلت به صاحب Ejna, na, džezak Allah, hajr, barak Allahu fik. E, e, pitanje koje je bilo postavljeno šehu, draga braćo, jeste u vezi e, mesa. Dakle, ukoliko dođe meso od strane osobe koja neka Da li nam je dozvoljeno nakon toga da to meso prosledimo drugom, ako imamo dakle rodbine, komšija i tako dalje, imamo njih koji dakle ne klanjaju i tako dalje, da li nam je nakon toga dozvoljeno da to meso koje dođe do nas, a mi znamo da onaj koji je zaklao, da je od oni koji obavljaju namaz, da nije musliman upao neko dijelo koje ga izvelo iz Allahove vala vjere i tako dalje i tako dalje, da li nam je dozvoljeno da to meso proslijedimo drugima od naše, dakle, od naših rođaka, komšija koji nemaju također namaza i tako dalje. Pa je odgovor bio uh, šeha da nema nikakve prepreke u tome. Da nema nikakve prepreke u tome da to meso koje nam dođe, a radi se o dakle meso koje sigurno znamo da nije zaklano strane <clears throat> muslimana od osobe, cilja se na osobu koja je dakle počinila dijelo kufra koji izvodi iz vjere, kao što je ostavljanje namaza, nema problema da to meso proslije tim e, ljudima. Čak što više šeheh kaže, nema prepreke nakon toga i da čovjek proda ta meso. Nema prepreke da čovjek proda takvo meso. S tim što se normalno ne smije jedna stvar, kaže, napominje šeha, to je da ne sklapa neki ugovor. Dakle, da taj ti zakoli pa donesi mene, pa zatim ja, ja ću nam toga da prodajem i tako dalje i tako dalje. Ne. Već dakle, ako meso dođe kao takvo, a znamo da se radi o e, osobama, da se radi o osobi zaklala to meso, da nije musliman i tako dalje, da zatim nakon toga to meso prosledimo drugima našim komšijama, rođacima i tako dalje, koji također nema, nemaju, nemaju namaza. الحمد لله قبل أن أجيب عن السؤال الثاني السؤال الأول لم أجب عنه لأنه يبدو المسألة كما سمعتها منك مرة ثانية هي مختلفة هناك إنسان لا يصلي ذبح ذبيحة أعطانا منها شيئا هل يجوز لنا أن نتصدق بهذا اللحم على على الناس نعطيه للناس الذين لا يصلون أو بارك الله فيك E, draga braćo, dakle odmah da ovdje napomenemo, da ispravimo, šejh me dakle prvi put nije dobro čuo, pa sam mu ja ponovo ponovio pitanje po, po drugi put. Pa je sada dakle došlo do isprave. Prvi put izgleda me šejh nije čuo kada sam rekao da se radi o ljudima koji ne klanjaju. Se radi o ljudima koji ne klanjaju. Da nam meso dakle dolazi od strane ljudi koji ne klanjaju. To, je, to me dakle šejh nije čuo prvi puta pa sada kada sam mu ponovio dakle drugi put to pitanje šejh kaže da je ovo već druga mesela i da u situaciji nije dozvoljeno da se takvo meso poklanja drugima. Dakle meso koje dolazi od strane osobe koje je zaklano od strane osobe koja ne klanja, nije nam, kaže, dozvoljeno da to meso prosledimo drugom. Iz kog razloga? Zato što je to kaže strvina. To je menjite, to je strvina. Da li je čovjek na da prodaje strvinu? Ne. Jer je dakle ona osoba koja ne klanja ili dakle u cijelini svako onaj ko radi koga izvodi za Allahove vjere i time postao otpadnik od Islama, ono što dakle on zaka, zakole smatra kao, kao, dakle, kao, kao e, mrcinom. To se smatra kao mrcinom. I zbog toga nije dakle dozvoljeno da se, tak, da se takvo meso pokloni, pokloni drugome. Dakle, napominjem, draga braćo, ovo šejk e, dakle, odgovorio sada, prvi put me nije čuo dobro, izgleda kada sam postavio pitanje, nije čuo ovaj detalj, a to je da se radi o osobi, da nam dolazi meso od strane osobe koja, koja ne klanja. Stoga, dakle, da ispravimo, da ispravimo ovu stvar. A, dakle, sada će šejh odgovoriti na drugo pitanje koje mu je, koje mu je postavljeno. Jazakum khairan. hajran. Tafadala al Abbasit. السلام عليكم ورحمة الله أما فيما يخص السؤال الثاني أنه يأتيكم لحم لا تعرفون مصدره هناك أناس يصلون وهناك أناس لا تصلي لا تعرفون هل ذبح على الطريقة الشرعية أم غير الطريقة الشرعية لا Barek Allah fik, ja šeha Babasir. هنا نحن E, Pitanje, draga braćo, bilo u vezi, u vezi ta- također u vezi kurbana. E, Šta da, kako da postimo, postupimo u situaciji kada nam dolazi meso od strane ljudi, dakle čije stanje ne znamo. Dakle, ne znamo ko je zaklao meso, ne znamo ko je zaklao a, meso, pa nam dođe takvo meso od strane ljudi, čiji, čiji hal ne znamo. Da li je dozvoljeno da prihvatimo, jedemo takvo meso, pa kako i na koji način da postupimo, da li da pitamo i tako dalje. Šejh e, je odgovorio, Allah mu dao svako dobro, šejh je odgovorio da u ovakvom stanju hvatamo, uzimo takvo meso i jedemo, bez dakle detaljno istražujemo i pitamo, jer nam je zabranjeno da pretjerujemo. U smislu, dakle, tekelu, da, e, ova riječ, ne znam, na bosanskom jeziku, koji bi ovaj naj, e, šejh Husein, ako imaš neko odgovarajući, dakle, ovaj prijevod, pomozi Allah ti dao svako dobro, ali da to je ne, neki vid, dakle, pretjerujemo tjerivanja. To je dakle neki vid e, pretjerivanja, da ulaziš dakle u stvari, dodatne stvari, da ispilješ, kopkaš i tako dalje i tako dalje. Jer kaže Aisha radijallahu anha je dolazilo meso od strane ljudi za koje nije dakle ovaj na, da, da, je, dakle kao previše ispitivanja. Pa dakle meso od tih takvih samo natezanje, džezake Allahu hajran. Allah ti dao svako dobro. Pa je dolazilo dakle meso od strane takvih ljudi Pa je pitala bio poslanika sallallahu alejhi ve sellem šta da radi sa njim, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Spomenite dakle bismillah, recite bismillah i je stoga dakle kaže kaže ako nam dođe takvo meso od strane ljudi za čiji dakle hal ne znamo, ne znamo kakvo je njihovo snije i tako dalje, da li su oni koji klanjaju ili ne, prihvatamo dakle takvo meso i pokori, koristimo dakle jedemo takvo jedemo takvo meso. <clears throat> الحمد لله آه، يعني هي المسألة مرتبطة بمدى ثقتك بهذه الجمعية وبمدى التزام هذه الجمعية بالقيام بالأضاحي وفق الشروط الشرعية هل هذه جمعية مثلا لأنه لو لم تراعي الشروط مثلا لو تم الذبح قبل صلاة العيد فهي مثلا هي أصبحت لحم من اللحوم لم تعتبر أضحية فلو تم ال Pitanje koje je bilo postavljeno šehu, draga braćo, jeste uh, pitanje od strane jednog od braće, braće ili sestara, a to je po pitanju uplate kurbana u određene organizacije. Znate da ima određene organizacije koje e, imaju program i imaju spisak zemalja gdje se može uplatiti kurban. Pa tako imamo dakle ovaj zemlje, ko hoće da, da, da svoj kurban zakolje u Somaliji, ko hoće da zakolje u Palestini, tako dalje i drugim mjestima. Pa je brat dakle postavio pitanje šta šejih kaže po pitanju toga. E, dakle, šejih je odgovorio da što se tiče uplate kurbana ovim organizacijama, vraća se u tome vraća se na meselu stika ili meselu povjerenja, vjerovanja u te organizacije koliko su te organizacije povjerljive. Ako se radi o povjerljivim organizacijama, o organizacijama koje se pridržavaju dakle e, propisa i ovaj stvari koji su dužni ispoštovati prilikom klanja kurbana, onda nema nikakve prepreke da se da se ovaj uplati njima. Nema nikakve prepreke da se da se ovaj uplati da se uplati njima. E, jer kaže ako se desilo na primjer da ta organizacija ne poštuje pravila i propise koji se vežu za kurban, pa tako na primjer zakolja kurban prije uh, Bajrama i na taj način to je dakle samo sadaka, a ne ovaj kurban, onda u takvim slučajima nije dozvoljeno da se vrati kurban u takvim organizacijama. Dakle, mesela se vraća na to koliko čovjek vjeruje tim organizacijama. Ako vjeruje tim organizacijama, nema nikakve prepreke da da uplati, da uplati dakle, kurban, da uplati kurban uh, njima, jer je dakle to uh, teukil, u smislu kao da teukil, šejh Husein pomaže opet ako si tu, teukil da čovjek ovlasti drugog, kao vid, ako mogu da dakle prevesti ovlašćenja. Dakle, ja ovlašćujem drugog da za mene zakole, dakle, kurban. To je teukil, puno moće, džezakallah her, Allah te nagradio. Dakle, puno moće, To je dakle punomoći, a to je dozvoljeno u islamu, da opunomoćiš drugog čovjeka da uradi za tebe određenu stvar, kao što je u ovom slučaju klanje kurbana. Da opunomoćiš drugog, drugog, dakle, ovaj drugog čovjeka. Stoga, dakle, mesela se vraća na povjerenje. Mesela se vraća na, na ovaj uh, povjerenje, ali da je, dakle, ta organizacija u koju želiš uplatiti kurban, da li su ljudi u njoj povjerljivi, ljudi koji se pridržavaju, dakle, šarijatskih propisa, ako je tako, onda nema nikakvog problema, a ako dakle sumnjaš, onda zašto, brat koji stave, da li za njega vrijedi čekanje sa šišenjem kose i nokada, nokata? الحمد لله الحمد لله يعني هذه من الأمور الإشكالية يعني التي تشكل على مثل هذا العمل لكن هو إن, إن اطمأن لهذه المؤسسة ينبغي عليه أن يعلم في أي بلد ستذهب أضحيته ومتى سيتم ذبح الأضحية حتى هو يتحلل فيقوم بيكون حرا مثلا يقال له سيتذبح في في في السودان آه، كم فارق الساعة بينه وبين السودان مثلا آه، في ساعتين فهو هناك مثلا آه، تنتهي صلاة العيد عنده الساعة العاشرة الساعة الثامنة مثلا هناك في السودان قد تكون الساعة الحادية عشر إذا يجب أن تكون الأضحية هناك الذبح يكون بعد الحادية عشر مثلا يكون بعد صلاة الله بارك الله فيك يا شيخ Osir. Pitanje koje je bilo postavljeno vezano za prethodno pitanje, a to je šta je kakav je propis onda kada čovjek uplati tim organizacijama, uplati kurban. Ima prekida, da li ova ima prekida kod ostale braće, da li me čuju, kako me čuju ostala braća? Ne, dobro, možda je dakle kod sestre. Aha, u redu. Kana hunake lin qita šehfi sav. Dakle, braća, koja u platnim organizacijama, kada se radi o organizacijama koje kolju kurbana na drugim mjestima. Pa je bilo pitanje u drugim državama. Pa je bilo pitanje šta ako čovjek ne zna kada oni kolju kurban, kako da postupi, dakle, kada da dati svoje nokte ili ako se ošiša i tako dalje i tako dalje. Pa je odgovor glasio da e, najprije organizacija koja to radi, organizacija koja, u koju čovjek uplaćuje, mora voditi računa, a i sam čovjek koji uplaćuje mora voditi računa ovim stvarima. Jer se ovdje radi ob, obradima, kaže šejh, nije samo samo da dođe, uplatiš, daš pare i gotovo ne interese me nakon toga. Ne. Već dakle mora se, mora se voditi računa, mora se voditi računa o uh, tome da znaju ove stvari kada se kolje kurban, u koje vrijeme se kolje kurban i tako dalje, pa da zati toga, na osnovu toga, kada ćemo biti dozvoljni da skrati i pak da se ošiša. Šeh ovdje napominje jako bitnu stvar, a to je da organizacije kojima čovjek, ko čovjek uplaćuje svoj kurban, da mu da tako dakle, bede i garantuju da će njegov kur biti zaklan nakon što on klanja, dakle, Bajram. Jer, dakle, na primjer, ako uplati neku državu, a postoji velika vremenska razlika ili nekoliko sahada. Dakle, da se vodi računa da ne bude primjer, tamo je već klanjan Bajram u tu državu. Ako neka država, na primjer, koja je kod njih sahat šest, primjer osam. I ovaj klanjan, tamo je dakle već klanjan kurban. I onda kod njih, dakle, a, nakon kurbana, kolju, nakon a, kurba, nakon Bajru se kurbani, a ovaj vam je nije klanjao kurban. To je dakle neispravno, već mora ta organizacija dakle da obezbedi čovjeku da njegov kurban bude zaklan nakon što ovaj klanja, nakon što ova klanja, baj, klanja bajram. Jer nije dozvoljeno da čovjek da svoj kurban prije, prije bajram namaz. Jer ako zakolje bajram namaza, onda se to smatra samo kao, kao, sadakom, a, kao sadaka, a ne da kurban. Stoga ovo je jako bitna stvar koju kojoj čovjek, draga braćo, E, mora povesti računa. Ovo je bitna stvar na koju ukazao šejh Allah mu dao. Svako dobro. I zato, ako čovjek, čovjek koji odlazi ovim organizacijama napominje, a kada im vjeruje, da dakle, ako im moraju da ove organizacije da obezbijede ove stvari i da se dakle ovaj propis e, obavi u skladu sa e, ovaj ibadet obavi u skladu šerijatskim propisima. Ako mu dakle organizacija ne, ne učini dostupnim organizacijama ne kazuje vrijeme u kojem dakle kole i ostale stvari koje su bitno vezano za, za ovaj ibaret, onda kaže šeh u takvoj situaciji ti nije dozvoljeno da uvjer se može desiti da se tvoj kule prije nego što ti klanjaš a, Bajram, također dakle dodatni problem, a to je da ako se ne u koje vrijeme se kole taj kurban, pa ti ne znaš da li ti je dozvoljeno da skratiš svoje dakle, ovaj nokte i da se podašišeš ili ne, i tako dalje, i tako dalje. Stoga da šejh je na kraju ponovio još jedna, onaj koji uplaćuje, dakle, kurban organizacijama mora povesti računa radi o povjerljivim organizacijama i da ti obezbijede ove stvari, garancuju da, da njegov kurban, dakle, nakon što on klanja Bajram, a on će ih obavijestiti normalno ukoliko se kod njega u njegovoj državi klanja ovaj Bajram i dakle da mu tako bezbjede, da mu kažu u koliko sahati, bar približno će biti zakurban kako bi ovaj čovjek dakle znao će biti u stanju da skrivi pak da se da se ran. Da Allah vam dao sakma. Jazakum Allah khair. هو الخوف أن يكون صاحب الأضحية قد أعطى الجزار كمكافأة كأجر هذا الخوف الخوف من هنا أن يكون قد أعطاه كأجر قد يعطيه بالظاهر على أنها صدقة أو على أنها هدية أو على أنها يعني طعام لكن في النية أن هذا أجرك خذ هذا أجرك فبالتالي يعني في شبهة حتى لو قال لك أن نيتي أن أعطيه كصدقة أو أعطيه كهدية Barak Allah fik ja šeha Basir. Braćo se čujemo, ima li prekida? Neka braća javljaju da ima pomalo prekida. Kako se sad čujemo? Ima i dalje prekida, jel šeh? Čuje se, alhamdulillah. Tajib. Uh, onda bi bilo najbolje inša Allahu ta'ala ako neko eventualno od braće dakle ima ima dakle pitanje jer dolaze pitanja na javu pa me zbog toga nakon toga posla ovaj e, E, prekida, dolazi puno pitanja na prive. Stoga, ako ima neko pitanje, inša Allahu tele, neka postira ovdje, neka postira kako dakle mene ne bi dalo na, ovaj, e, na prive. Sljedeće pitanje koje smo postavili šejhu, e, brat je postavio pitanje kada zakole kurban. Zakole kurban. Da li nakon toga dozvoljeno da primi dakle meso. Primi meso od strane te osobe koja je vlasnik kurbana. Dakle on dijeli meso, zatim nakon toga dođe i znači, njemu meso od kurbana od kojeg je, od kojeg je dakle, od kurbana. šejh je odgovorio da ovdje e, savjetuje da se ne prima takvo, da se ne prima takvo meso jer postoji šubha. Postoji šubha, a to je da ovaj prima, da ovaj vlasnik kurbana daje to meso kao nagradu njemu zato što je zaklao, zato što je zaklao kurban, a poznato je da nije dozvoljeno da ni, ni vlasnik dakle kurbana, a ni da onaj koji zakolje kurban, dakle kasab, da od tog, da uzima od tog kurbana. Jedino kaže šejh, ako ne postoji dakle ta šuba, e, radi se o tome u takvoj situaciji da je čovjek fakir miskin ili radi se o situaciji da taj čovjek, vlasnik kurbana, zakole svoj kurban i plati ovom čovjeku koji mu je zaklao. I čovjeku koji mu je zaklao kurban, pa zatim nakon toga, nakon određenog vremena, ovaj dijeli vlasnik kurbana dije kurbansko meso, te između ostalo pošale i ovom čovjeku, ovom bratu kojemu dakle zaklao kurban. Pošale ovom čovjeku, ovom bratu kojemu je zaklao kurban. Kada ne postoji više e, mjesta, da, da, da ne postoji ta šuba, da mu ovaj čovjek daje kao nagradu za kurban koji mu je zaklao, već mu je dakle istio, dao mu pare zato što je zaklao kurban i tako dalje. Kada ne postoji više takve šubhe, već ovaj svima meso vlasnik kurbana, pa dođe ovom čovjeku što je zaklao kurban, kurban onda inša Allahu ta'ala u, takvoj, dakle, u takvom ovaj slučaju nema, nema prepreke da ovaj brat primi takvo, takvo ovaj takvo meso. Nema prepreke, ovaj čovjek primi, primi meso. Dobro, to je bilo vezano za ovaj to pitanje. <laughs> Šeha, الإخوة عندهم أسئلة يعني كثيرة فلا ننهي هل نستمر أو يعني طبعا نحن أخذنا وقتك لعلك مشغول أو يعني استعداد للعيد أو ما أشبه فلا نريد أن نشق عليك أه، تفضل شيء تفضل جزاك السلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله خير يا أبا أسامة أه، بارك الله فيكم بكم نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله نحن قد تكون لنا بإذن الله تعالى زيارات أخرى لهذه الغرفة ولزيارة الأحبة والإخوان هنا آه، يعني نسمع منهم وإن شاء الله سيتكرر مثل هذا اللقاء لكن اليوم نكتفي آه، يعني بهذا القدر لكن أنا عاتب عليكم يعني أتينا زيارة Barak استغرقت Allah أكثر من fik, ساعة ja šehe Vasir. ما أحد Dakle, braćo, ja sam ovaj prije svega postavio, uh, re, uh, obratio se šehu i je, već smo već uzeli, dakle, otprilike sahat vremena, o, sahat ovaj, od šeha vremena, pa sam pitao šeha možda da, ovaj, da, da, da mu ne otežamo, s obzirom da je sutra ovaj, uh, Bajram, sigurno da je šeh zauzet, pa sam mu postavio pitanje da li da nastavimo ili da se zaustavimo ovdje, pa ih rekao da ćemo se inša Allahu ta'ala, da ćemo se staviti ovdje, a inša Allahu ta'ala nastaviti, imat ćemo i dalje susrete sa sa, sa vama uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć. Uh, e, biće inša Allahu ta'ala, braće, najavljeno, dakle, na, biće najavljeno ranije, kada će sljedeći put gostovati kod nas. Dakle, večeras došao samo da se poselam i sa nama, to otvorio, braći, prostora za, za, za inša Allahu ta'ala, kada sljedeći put bićete inša Allahu ta'ala, blagovremeno ranije obavješten za Allahovu pomoć. A šejh je dakle na kraju samo rekao, ja sam tamo rekao braći u našoj sobi Palesle, da idemo sad kod braća iz Kosova i tako dalje, pa da vidimo koliko su ni gostoprimljivi, hoće li biti čaja i kahve, kaže ništa nema, ni, ni, ni, ni kahve. <laughs> On tala nagradi šeha svakim hajrom, da Allah subhanahu ta'ala nagradi vas, inša Allahu ta'ala odgovoriti neka pitanja, znajući da Dakle, stav šejha po pitanju tih, e, tih pitanja. So, ovaj, e, šejha pa će inša Allah tala određenoj braći koja su postavila pitanja u vezi ovoga na odgovoriti na njih. Dakle, šejh nas je poselamio i izgleda da je izašao da, iza, da izašao iz sobe. A, e, što se tiče pit, dakle, pitanje, samo da ga ovaj e, nadam se, evo, <laughs> brat kaže, treba ovo prekinuti, kaže da se ne, ne uspavaju se sutra za Bajram. Jezak <laughs> Allah hej, Allah ti dao svako dobro, brate. A pitanje je, pitanje je, da, uh, u vezi ovaj, u vezi koji, koji ne klanjaju samo poste ili pa tamo samo ovaj džumu ili toku Ramazana, dakle, uh, šejhov stav, u ovoj meseli, draga braćo, jeste da onaj koji povremeno klanja, a povremeno ne, da se takav, ali velikim griješnikom, koji je broj namaza, koji je obavlja u odnosu na broj namaza koje ostavlja, onda je takav kod šeha, dakle musliman, koji je, koji je veliki griješnik. na dakle, primjer, kaže šeha, ako se radi o osobi, danas klanja na primodne i, i pretpostavimo i kindiju a ostavi akšan saba. Sljedeći dan klanja, na primjer, odne i jaciju, ostavi i kindiju, akšan i tako dalje. Dakle, šara, određen broj namaza klanja određen ne, onda je dakle, propis takvo kod šeha da je od muslimana, ali od velikih griješnika. Dakle, ono čega se pridržava šeh jeste broj namaza koje klanja, dakle, u odnosu na broj namaza, namaza koje, koje ostavlja, onda je takav ako šeho je veliki griješnik. A što se onoga koji samo klanja džumu ili pak samo bajram ili samo ramazan ili samo posti, a ne takav, dakle, kod šeha nije ovaj, e, nije musliman. A što se tiče ovaj e, dokaza, govorio o ovoj meseli, govorio o as-salahu hukmu tarikiha, namaz i sostavljača namaza. E, ja sam se i dosta i poslužio, dakle, ovom onda kada sam odgovarao na pitanje o tome da li onaj koji izostavlja namaze, da li je time učufra ili ne i tako dalje, a detaljnije ovom odgovoru može, da, može dakle pogledati ovaj odgovor, dakle brat koji pita, kad možeš pogledati pogled odgovor. Dakle dokaz šejha jeste onaj hadis o vladarima koji odvoj namaz, tako da kada istekne njegovo vrijeme, da dokaz mu je o postup hadis o čovjeku koji je kažnjavan u svome grobu zato što nije bio a, zato što jedan nas klanjao bez dakle bez abdest to su dakle neki od dokaza i još ih spomenuo to su neki od dokaza. Što je šejh spomenuo, to je također, draga braću, stav šejhu Islama ibn Taymiyyah, rahimehu qaima, rahimehullah. E, da li se drban takvom, dakle, brat postavlja pitanje, ne dakle koji je šejhu stav po ovom pitanju, ne znam. Da li se takvom daje kurban, to ne znam. Da li takvog, da li za takvog možemo reći da ovdje da se poslužimo analogijom, ne znam, pa da kažemo da, da se može dati takvom, prenosu da sahaba radijela od Abdullah je zaklao kurban da je rekao našim komšijom jevrejom. Da, da li se ovdje upotrebiti analogija, ne znam, Allahu, inša Allahu ta'ala, ako se ovaj sredo sa šejhom ili ovaj ako neko bude kontakt, ako budemo kontaktirati, ali već je sutra Bajram, ali hajre. Ne znam, uglavnom dakle ne znam odgovor na ovo pitanje, inša Allahu ta'ala, pitaćemo, pitaćemo šeha. Dobro, hajrem, braće, da ne odužimo. Valja sutra klanja dira. Da, da spavamo za bajra. <laughs> Allah vam dao svako dobro. A ako eto nešto ima neko, baš da je pitanje za sad nešto, da ga interesuje da je jako bitno za do sutra, onda neka pita, neka postira, a ako nema, inša Allahu ta'ala, <laughs> Allah te nagradio zemljak. Jezak Allah. Ostao bi ja nego da mi ne ostane posle i Bajram. Jezak الله خير الله تدا وصلك طيب ان شاء الله جزاكم الله خير الله يخليك اسلم عليكم فينك انت ما في شيء اخبارك الله يهديك الله الله تنقراد يا شيخ حسين بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته sve će putevi biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Soba Put vjernika vam nudi široki izvor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog umeta. Put vjernika. Svi putevi će biti zatrpani. www.pautalk.com Soba put vjernika. Biće ono što Allah hoće a neće biti ono što vi hoćete.